بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللذة تابعة للمحبة lazzat muhabbatga tobe bo'ladi. Mana sizlar bilan sahoba ikromlar haqida darslar olib bordik. Tobiinlar haqidagi darslarni mana kunora o'qib boryapmiz. ularni ibodat qilib, ibodatdan topgan rohatlar haqida eshityapmiz. Ibodatda turganlarida dunyodan uzilganligi, bir kechani bir namozda turib o'tkazayotganligini eshityapmiz-da, ular qanaqa odamlar bo'lgan ekan? Ular qanaqa odam bo'lgan ekan? Nimaga shular ibodatda topgan lazzatini, Parvardigorini ro'parasida ibodatda turib topayotgan huzurini biz topa olmayapmiz? Shu savol siz bilan bizni o'ylantirishligi kerak. Nima qilsak bizda mana shu huzur bo'ladi. Shundan keyin ozonni aytib bo'lgandan keyin namozni kutamiz. Bir namozni o'qib, ikkinchi namozni kelishigini shundan keyin kutishni boshlaymiz. Chunki siz bilan bizni nafsimizga rohat bag'ishlagan bir ishlar bor. u somovordagi osh bo'ladimi? Ya bir o'zimiz yaxshi ko'rgan bir sport bo'ladimi? Shoshilib intilib turamiz. Chunki shu yerga borganda rohat olamiz. Endi ibodatda, namozda turib rohat olishimiz uchun bizda qanday sifat bor bo'lishi kerak? Ibodatdagi lazzat Parvardigorga bo'lgan muhabbatga bog'liq bo'ladi. Parvardigorga bo'lgan muhabbatimiz qanchalik, Robbimizga bo'lgan muhabbat qanchalik qattiq bo'lsa, shu ibodatdan toyga oladigan rohatimiz ham shunga yarasha bo'ladi. Insonni Robbisiga bo'lgan muhabbati taqvosiga bog'liq bo'ladi. Muhabbat qanchalik kuchli bo'lsa Allohga, unga qilingan ibodatning lazzati shunchalik kuchli bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbat qanchalik sus bo'lsa, ibodatdan topiladigan huzur ham shunchalik sus bo'ladi. Shuni olib xulosa qilib aytamizki, sahobalarni, tobiinlarda Allohga bo'lgan muhabbati qattiq bo'lganligidan ularni ibodatdan topadigan huzuri ham shunga loyiq bo'lgan. Innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama dedi Alloh taolo. Allohdan Allohning olim bandalari ko'proq qo'rqadi. Yaxshi ko'rilgan mahbubga insonning rag'bati, shavqi qanchalik kuchli bo'lsa, shu yetishgan paytdagi topadigan rohat ham shunga yarasha bo'ladi. Demak, insonni ibodatda lazzat topishligi Robbisiga bo'lgan muhabbatga bog'liq ekan. Endi muhabbat nimaga bog'liq? Allohga bo'lgan ishqimiz, Allohga bo'lgan shavqimiz nimaga bog'liq? Ibodatda lazzat topish uchun Allohni yaxshi ko'rish kerak Allohni qanchalik yaxshi ko'rsak, shunchalik ibodatda mazza qilamiz ekan. Endi Allohni yaxshi ko'rishligimiz nimaga bog'liq? Ma'rifatga bog'liq. Allohni ko'proq tanigan odam Allohni ko'proq yaxshi ko'radi. Endi Allohni kim ko'proq taniydi? Allohni tanituvchi ilmni o'rgangan odam. Lazzat ibodatdagi lazzat. Allohga bo'lgan muhabbatga bog'liq. Allohga bo'lgan muhabbat tanishga bog'liq. Tanishimiz Allohni tanitadigan ilmga bog'liq. Nimaga borib taqilyapti hamma yo'q? Ibodatdagi rohatimiz ham ilmga borib taqalyapti. Hayotdagi qilayotgan ishlarimizni to'g'ri, noto'g'ri bo'lishligi ham ilmga borib taqalyapti. Hayotda qilayotgan hamma xatolarimizni surishtirib kelsangiz, u oiladagi muammo bo'ladimi, tijoratdagi muammo bo'ladimi, masjiddagi muammo bo'ladimi? Ilmsizlikka borib taqalyapti. Shu ilmni yo'qligi hamma muammolarni keltirib chiqaradi. Farzandingizga 2000 so'mga bir siqim temira berasiz. vala saftur. Dada vala safta bering, vala safta bering deydi. Misol uchun aytyapman. Haligi bolangizni vala saftga bo'lgan muhabbati shunaqa qattiq, chunki avval ulfatlari minyapti, bitta bolangizda yo'q. Bolangiz o'ylanyapti, siqilyapti, ertaga kech fikri shu vala saft haqida, muhabbati, unga bo'lgan rag'bati qattiq, intilishi ham qattiq. Oxiri bolangizni shu dod deganiga ko'nib bo'pti deb 2000 so'mga bir siqim temirni olib berasiz, haligi vala saft uyingizga kiradi. bolangizni qalbiga bir dunyo bir quvonch bag'ishlaydi. Hali yo'la safdan oldidan ketmaydi. Hali yuvayotgan, hali uyog'iga bir narsa yopishtirayotgan, pardozlayotgan sizni pulingizga keldi. Lekin siz bolangiz rohat qilganchalik maza qilmaysiz. Sabab bu valasafitga bo'lgan muhabbat sizda. Bolangizni bu valasafitga bo'lgan muhabbatiga taqqoslanmaydi. Qaytaraman. Ibodatda huzur topishimiz Allohga bo'lgan muhabbatimizga bog'liq. Allohga bo'lgan muhabbatimiz Allohni tanishga bog'liq. Allohni tanishligimiz ilmga bog'liq. Ukalar, nima o'rganishlik kerak ekan? Ilm o'rganishlik kerak ekan. Har tobiyinda hayotini o'qiganimizda nima deyapmiz? Ilm, ilm, ilm deyapmiz. Dunyodagi har qanday rohat, har qanday lazzat, har qanday huzur, halovat Parvardigorning ibodatida turib topiladigan huzur, halovat, lazzati oldida dengizdan bir tomchiga o'xshab qoladi. Chunki qaysi aql odam almashtiradi? Dunyodagi har qanday lazzatni orqasini qarang, katta mehnat evaziga yetishiladi u lazzatga. Hamda bu lazzatni totib bo'lganingizdan keyin ham orqasida mehnat mashaqqati bor. Endi Parvardigorning ibodatida turib huzurlanishlikchi. Shu yerda turishlikni o'zi huzur. U huzurni qilib bo'lganingizdan keyin ham huzur. Aqlli odam dunyoda vaqtincha huzur halovatini oxiratda abadiy huzur halovatiga, rohatiga hargiz almashtirmaydi. Demak, bandaning komilligi ikkita narsaga bog'liq bo'ladi. Ilmga va Robbisiga bo'lgan muhabbatga. Insonning ilmi qanchalik komil bo'lar ekan, yuksak bo'lar ekan, muhabbat ham shunga yarasha bo'ladi. Ilmlarning eng afzali Alloh taoloni tanituvchi bo'lgan ilm. Muhabbatlarning eng oliysi Parvardigor azza va jallaga bo'lgan muhabbat. Alloh subhanahu va taolo o'zini ibodatida huzur halovat topadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Alloh taolo ilm o'rganishlikka hammamizga tavfiq bersin. Zero Alloh tavfiq bermasa, siz bilan bizni qo'limizda hech narsa yo'q. Robbana la takinna ila anfusina tarfata ayni va la aqalla min zalik ya zal jalal val ikrom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.